для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пятро падняўся, рашуча падышоў да стала. Пастараўся сказаць як мага разважлівей, прасцей, хоць гэта не вельмі атрымалася, хваляваўся. Таварышы, мы працуем для людзей, каб ім лягчэй, каб раны вайны загаіць. Карацей кажучы, мы мусім ведаць, як жывуць людзі. Якое цяпер малако галлём жа кормяць за займішчам увесь асіннік з'елі, і запнуўся, убачыўшы, як пільна глядзіць на яго булату. Здалося, што той зараз спытае, а вы бачылі гэты асіннік? Пра асіннік сказалі вучні, а ён Пятро нават не помніў, які там асіннік за займішчам, вялікі, малы, якое агіднае адчуванне. Быццам ён баіцца гэтага капітана. А чаго яму баяцца? Аднак ніхто яшчэ так не гіпнатызаваў, як гэты знаёмы і незнаёмы чалавек з прыгожым тварам і дзіцячым голасам. «У вас ёсць прыёмнік, Шапятовіч?» Пытанне яшчэ больш неспадзяванае, чым бабкову. Пятро нават не адразу зразумеў, што? «Радыёпрыёмнік!» «Не, вы не прывезлі сабе з Германі радыёпрыёмнік?» «Не, не». А что вы привезли? Ха, что ему отказать? Гармату привез, чорт возьми. Немку привез. Что тебе еще треба? Але отказала Катя Примакова. Книги! И засмеялась. Книги? Але, кто вез анучки Андреевич книги? Какие книги? Наши? Советские? Раздражненно отказал Петро. Дзе вы іх там узялі? Не, ад яго проста так не адчэпіся. Кніга рэч сур'ёзна і прыйдзецца сур'ёзна расказваць праўду. высокага фашыста мы знайшлі гару кніг. Тры пакоі былі завалены. Бібліятэка аднаго нашага інстытута. Якога? Вінніцкага педагагічнага. Ну, я выбраў сабе пару дзясяткаў падручнікаў. Ведаў, што ў нас цяжка з кнігамі спалена ўсё, а хацелася хутчэй вучыцца. Словам, вы прысвоілі кнігі інстытута. Пятру вспыхнув. «Ви былі ў Германії, товариш капітан!» Булатов не отказав. «Каб былі, то бачылі б, што не да кніг там было, калі вайна ішла. Кнігі гэтыя разбіраў, хто хацеў. Бібліятэкі часцей, салдаты, дзяўчаты нашы, што ў няволі былі. Можа, усе разабралі, а можа, рэшта і цяпер там ляжыць. Калі на тое пайшло, дык я свае магу адаслаць у інстытут». Я чужого ніколі не прысвойваў. Дык што будзе з малаком, гэтак жа нечакана пераключыў булату размову. Вырасце трава, пойдзе малако, адказаў грамыка. Значыцца, рабочы клас, які аднаўляе гарады і заводы, павінен сядзець і чакаць, пакуль у вас вырасце трава, закрычаў загадчык райфа. Ну а з чаго ты яго цяпер надоеш? Расцягваючы словы, спытаў панас, павольна затоптваючы нагой недакурак, і раптам мацюкнуўся. «Гаворыш ты, Абрам, і ў роце ў цябе суха, гародзіш храновіну. Ты ж 15 год жывеш сярод нас. Больш. Я цябе помню яшчэ ў палітаддзелі МТС, тады ты разумеў калгасніка, а стаў фінансістам». «Вы чулі?» Яму ўжо не падабаюцца савецкія фінансісты, яму ўсё не падабаецца. Каця смяшлівая ад прыроды заціснула канцом хусткі рот, каб не пырснуць. Не думай, што калі ў цябе тры калодкі ордэнаў, дык табе ўсё дазволена. Нічога мне не дазволена. З мяне ўсе многа патрабуюць і мала даюць. Жонка і тая за вайну выйшла з-пад улады, бунтуе. Ого, у цябе пабунтуеш! Каця нарэшце знайшла зручны момант, каб гучна адкрыта засмяяцца. Вой язык у цябе грамыка, вой язык, а язык, я табе скажу, што табе такі э, усякуць яго. Ужо лагодна ківаў галавой Рабіновіч. Ах, рэна зім, што мне, языка шкада, я жыцця не шкадаваў. Булатаў зноў пільна паглядзеў на былога камандзіра танка, быццам жадаючы пераканацца сур'ёзна ён, усё гэта кажа ці жартуе. Мабыць, не разгадаў, бо пазяхнуў, паглядзеў на наручны гадзіннік, спытаў: "Колькі ім за красавік трэба здаць, Рабінович?" Фінансіст заглянуў свае пакамечаныя паперы. 6000 літраў. Выканаем. — раптам гэтак жа нечакана, як з выездам у поле запэўніў бабкоў. Грамыка даволі красамоўна кіўнуў Пятру, маўляў, з глузду з'ехаў стары. Але сам нізка нахіліўся і пачаў скручваць новую цыгарку, лепш прамаўчаць. Бабкоў зноў распісваў на газеце, у якой вёсцы колькі каровы, колькі адтуль можна атрымаць малака, выходзіла, што ўсё вельмі проста, што заданне не толькі рэальнае, але бадай што і заніжанае – капылаўцы, куркулі гэтыя могуць салам здаваць. У кожнага поўныя кублы сала, вунь як у сакратара майго ў капыла. Яшчэ даваенная прагоркла задубела. Каця весела смяялася. Яна ведала, што капыл слухаю ў суседнім пакоі. Рабіновіч зяў ад задавальнення, яму абы атрымаць абяцанне, тады лягчэй будзе патрабаваць абяцалі ж. Грамыка хоць і загадаў сабе маўчаць, не стрымаўся. Айды не залівай ты, Іван Дзямідавіч. Таварышы з раёна і праўда падумаюць, што людзям сала няма куды дзяваць. А я табе па хатах пералічу, у каго яно ёсць. У капылады яшчэ ў двух-трох. А я на сённяшні дзень хлеба кавалка не маю. Я, можа, і сёння не снедаў раптам невядома, на каго злаваўся бабкоў. Ад гэтага яго недарэчнага, але безумоўна, праўдзівага прызнання ўсім зрабілася неяк няёмка, быццам чалавек сказаў штосьці непрыстойнае, нават Булатаў падняўся са свайго месца і, павярнуўшыся да акна, разглядаючы дзяцей, якія высыпалі на перапынак, кінуў свайму памочніку. «Што там яшчэ у нас?» яшчэ яшчэ я скажу ім прыемнае не думайце што толькі патрабуюць ад вас даюць і вам савецкая ўлада яна добрая рабіновіч дастаў са сваёй сумкі новыя паперкі вось райвыканком выдзеліў вам дзве тоны дзве тоны ячменю для насельніцтва Пятра шчыра ўзрадавала гэтае паведамленне. Ён адразу прыкінуў, колькі сямей можна падтрымаць у гэтыя цяжкія вясновыя дні. А калі ячмень добры, то людзі могуць пасеяць на гародах. У панаса таксама пасвятлеў яго чорны ад прыроды і ад трактарнай ды танкавай копаці твар. І яшчэ, па лініі юнра прайшла нейкая адзежына – Багатыя амерыканцы ахвяруюць няшчаснай Еўропе свае неданоскі. Абрам Навумавіч грэбліва паморшчыўся, відаць, бачыў ужо гэтыя неданоскі. Вам таксама перапала сёе тое вось, а будку 70 пар. Рабіновіч пачаў чытаць спіс. зацікаўлена наблізіліся да стала, каб самім заглянуць у гэты спіс. Што ж, не грэх прыняць і такую дапамогу. Пакуль яны там багацелі на вайне, мы ваявалі, гінулі, хавалі блізкіх, галадалі, даношвалі тое, што нарабіла наша не вельмі багатая яшчэ лёгкая прамысловасць за кароткі мірны час, выйшлі з вайны разутыя, раздзетыя, І раптам, калі ўсе былі заняты пералікам кофтачак і штаноў ужо зусім нечаканыя грамыка, здайце пісталет. Панас адскочыў ад стала, і твар яго адразу абялеў. Атус, здавалася, глядзе ў акно быццам, і не ён гэта сказаў, а нейкі нябачны прывід. Які пісталет? Які мы прывезлі з арміі, нямецкі. Няма ў мяне ніякага пісталета. А мы маем даны, што пісталет у вас ёсць. На чорта ён мне. Жонка ваяваць ці што? Ці дзяцей забаўляць? Булатаў круто павярнуўся. Няма? Таварыш Булатаў, я ж не дзіцёнак, я дарослы чалавек, добра. Паверым, што няма ў вас пісталета. І зноў адвярнуўся да акна. Музыка сельсавета Пятро і па нас выйшлі разам і, не змаўляючыся, пайшлі да рэчкі. Мабыць, абодвум хацелася пагаварыць, паабапал, як вокам кінуць прасторы залітых вадой лугоў. Спыніліся на грэблі каля моста, дзень быў ветраны, пясчаны насып сярдзіта лізалі хвалі. «Ад пісталет у мяне ёсць!» з не меншай нечаканасцю, чым былі словы капітана, прызнаўся па нас, толькі не нямецкі, амерыканскі. А запытай, на якое ён ліха мне. Усе мы, як дзеці, любім цацкі. Вось я і прывёз цацку на памяць. А каму яна патрэбна такая памяць? Хачу забыць хутчэй пра яе вайну, будь яна проклята, а пісталет хаваю, хіба не дурань. Чаму ж ты не прызнаўся? Гэтаму? Ты бачыў яго метад, каб ён па-чалавечы, чаму не прызнацца, а так, падумаў, прымусіць пісаць тлумачэнне, дзе ўзяў, чаму адразу не здаў, а што я напішу, што пасля добрай выпіўкі мне падарыў яго амерыканскі лейтенант, і я, дурань, вырашыў захаваць на памяць. Такі брат вартавы дзяржбяспекі прышэй табе дзела ды і не адно за сувязь з амерыканцамі даказвай пасля, што сустракаліся мы цэлай танкавай брыгадай з іх танкавай дывізій за незаконнае трыманне зброі за што хочаш памаўчалі прыйдзецца утапіць у веры гэтую памяць і зноў пасля паўзы Але хацеў бы я ведаць, якая падла данесла. Акрамя жонкі ніводзін чалавек не ведаў. Грышка парасё, відаць, падгледзеў некаму пахваліўся. Пятро стаяў, глядзеў на свінцовую ваду і думаў, чаму чалавек гэты так шчыра прызнаецца? Навошта яму, сакратару, ведаць пра яго пісталет? Не хапала яшчэ клопату хаваць чужую тайну і ад каго ад савецкіх органаў а калі крый Божа той хто напісаў першы данос напіша другі што тады можа падумаць па нас пра яго каму ён даверыў сваю тайну а можа знарок правярае фу чорт мімаволі зробішся падазроным нельга ж жыць калі не верыць у чалавечую шчырасць Шапятовича давно уже ображали и обурали поводины группы инвалидов. Сдается, добрые люди, некоторые просто герои по три колодки орденов, як казал той Рабинович, оставятся до их мясцовых керовников, як амаль что до своих ворогов. Быцам усеяны бабков, громыка, копыл, ён Пятру только думают, як бы что украсть и сховать, змахлявать, некого обысти, изъесть. Не раз Пятру хотелось сказать им, скрыв, дали спокойно и прочула, «Братки мае, я воевал гэтак же, як и вы, и таки ж инвалид, на вылет двойчи простреляны. Але ж я не крычу, не выставляю своих ран, я працую, и не для своей корысти, окромя основной працы, наставницкой тягну громадскую. Мне доручила партия». І я камуніст і таму мушу думаць не толькі пра сябе, але пра вас, пра ўсіх. А што вы маеце да бабкова? Чалавек з першых дзён па заданню райкома пайшоў партызаны. За гэта фашысты знішчылі ўсю яго сям'ю. Перажыў такую трагедыю. Да таго ж таксама двойчы паранены выходзяць. У вас нервы, а ў яго няма? але пагаварыць так сардэчна не ўдавалася. Размовы кожны раз былі нервовыя, бо інваліды патрабавалі немагчымага і пачыналі з папрокаў, абвінавачванняў, крыкам пачыналі, вось як цяпер. Толькі селі члены выканкома ў сельсавеце, зачыніліся ў кабінеце старшыні, каб раздзяліць паміж тымі, хто мае найбольшую патрэбу ячмень і юнраўскія лахманы, сапраўды такі лахманы – Яны інваліды тут як тут. Чалавек сем. Перад гэтым, безумоўна, заглянулі ў краму, хапілі па шклянца, можа, і па дзве разліўной разбаўленай ванючай гарэлкі. Селі хто на лавачцы, хто проста на зямлі ў пясок перад вокнамі. І давай скланяць і бабкова, і капыла, і прымакову. Яго, Пятра і Грамыку пакуль што не чапалі. Імёны, праўда, наогул не называлі, але намёкі. Сабраліся адзін сухарукі, другі суханогі, два боты пара. Дык гэты хоць сваю міну п'яны разбіраў, а дзе той нагу пакалечыў? А той немцам яйкі памагаў збіраць. Гэта пра капыла, хоць усім вядома, што кульгавы ён не з вайны, а не з вайны а яшчэ з дзіцячых год. За кожным словам пакручастая лаянка. Асабліва стараўся аднарукі рыгор прышчэпа. шчэпа. закіпеў. Пазваню ў міліцыю, дакуль трываць. Працаваць не даюць, добрых людзей з панталыку збіваюць, я ім што? Я савецкая ўлада на сённяшні дзень, а выпады іх што? Гэта ж антысавецкая прапаганда. Грамыка паморшыўся, быццам яму забалела. Не кідайся, Дзямідавіч, словамі, антысавецкая, што яны? Антысавецкая за Гитлера руки ды ногі палажылі калекамі пасталі. Але нікому не дадзена права хуліганіць. Ай выпілі хлопцы, няхай паменташаць языкамі стомяцца, разыдуцца, вокны ж не б'юць. А ты хацеў, каб вокны білі. Ай дамо волю і да вокнаў дабяруцца, адкашляўшыся прахрыпеў капыл. Эх, спалохаліся! зняважліва да бабковай капыла хмыкнуў Михайла Атрошчынка старшыня сельпо, таксама інвалід без правага вока з апаленай шчакой. Весела засмяяўся, дазволь, Шапятовіч, я з імі пагавару, люба міла будзе паслухаць, шпяктакаль! Thank you. Пятро ведаў, як атрошчынка гаворыць, чуў. Нікога бада інваліды так не скланяюць, як яго. Але і паважаюць свой. Ніхто з кіраўніцтва не ўмее так крыць, як ён. Разыдзецца, то іх дзесяцёра не могуць перамацюкаць яго аднаго. Пятро мусіў пасарамаціць гандляра на партыйным сходзе, таму ён цяпер і прасіў дазволу. Ляпнулі дзверы ў медпункце, і на вуліцы з'явілася Саша. Пятро назіраў у акно. Інваліды, пэўна, забыліся, што доктарка, можа быць, тут убачылі, трохі сумеліся – Саша імкліва саскочыла з ганка, стала перад імі, белы халат быў накінуты на плечы, вецер развяваў яго, і гэта надавала маленькай жанчыне ваяўнічы выгляд, стаяла як Наполеон перад войскам. Пятрош залюбаваўся жонкай. Ну і красунчыкі прыцягнула яна дакорліва ківаючы галавой. А словы, словы, сцены пачырванелі. Я хацела ватай вушы затыкаць. Прабачце, Александра Фёдоровна опусціў галаву Вася Незавет, самы малады і самы няшчасны без абедзвюх ног. Ён сядзеў на пясчанай сцерцы, прывязаны да сваёй прымітыўнай каляскі дошкі на маленькіх колах. Школа побач вунь дакарала Саша, ужо звяртаючыся да старэйшых, да прышчэпы, да садчага. «Дзеці вашы пасаромеліся б!» «Але!» «Дзеці!» – згадзіўся прышчэпа і па-камандзірску загадаў. «Всё, браткі, языкі на замок, хто распусціць, месцы ў нашай кампаніі не будзе». «А за што гэта вы, галубочкі, напіліся? Дома бульбіны няма?» Пятру нават страшна зрабілася. «Пашлі зараз каторы, што табе да таго, маладзіца?» «Не, пераглянуліся» маўчаць. Зноў чый-небудзь гадзіннік залажылі. Прызнайцеся, ну, я гэтую шынкарку злаўлю. Адкрыла лавачку карчмані сельпо і старога спаднічніка аблытала. Яшчэ член парты. Гэта Саша пра трошчынку. Старшыня сельпо схапіўся з месца, але да акна не наблізіўся. Ну і пілажу цябе, Андрэвіча, не жонка. У мяне брытва, ну, а твоя вастрэйшая, хаця б перад гэтымі крыкунамі не мітынгавала. Сказаў бы ты ёй. Ідзі скажы, засмяяўся Грамыка, ведаючы, што Трошчынка баіцца Сашы гэтак жа, як і бабкоў. Яна не можа дараваць, што ён, бацька чацвярых дзяцей, дзве дачкі нявесты, круціць любоў са сваёй крамшчыцай, удавой гашай і заўсёды рэжа праўду ў вочы. Каму, каму, а вам, Вася, нельга ж піць, ну не кроплі, вам гэта горш за любую атруту. Вася закрычаў, на чорта яно мне жыццё такое, ну і дурань. Ласкава крыўдна неяк зусім па-мацярынску упікнула Саша. Адзін ты такі, ці мы з Надзі вінаватыя што цябе Гітлер скалечыў. Yeah. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.